Əmmə bə'd. Möhtərəm müsəlmanlar, Allah Subhanahu taala həmd olsun ki, Allah Subhanahu taala bizə bu gözəl günü yaşamağa nəsib etdi. Və Allah Subhanahu taala öz lütfünü daim bizə əta etməkdədir. və Allah Subhanahu mərhəməti, lütfü genişdir. Və bu lütfün, bu mərhəmətin genişliyi hər bir müsəlmanın öz şəxsi həyatında özünü göstərməkdədir. Bizim dinimiz gözəl, pak, müqəddəs İslam dini Allahın göndərdiyi sonuncu Peyğəmbərin Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi şəriətdir. O şəriət ki, Allah Teala o Peyğəmbəri həmin o şəriyyətlə aləmlərə bir mərhəmət, rəhmət olaraq göndərmişdir. Və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin gətirdiyi şəriyyətin bir mərhəmət, rəhmət olması artıq müsəlmanların həyatında ilk günlərindən özünü göstərməkdə idi. Və Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Peyğəmbərlik etdiyi bu din iki düşmən tayfa, ümumiyyətlə bütün bir millət, xalq olaraq ərəb xalqının bir-birinə tayfalıq içərisində düşmənçilik etdiyi bir xalqı, bir milləti qardaş etdi. Bu onları birləşdirdi. Bu nəyin sayəsində idi? Bu təbii ki, yalnız Allah Subhanahu göndərdiyi dinin paçlığından, müqəddəsliyindən və göndərdiyi elçinin dəvətdə, təbliğdə nöqsansız, məsum olmasından idi. Və bizim şəriətimiz, bizim dinimiz bizə yalnız gözəl nümunələri, gözəl örnəkləri nəsiyyət edir. Onları bizə əmr edir. Dinimiz bizə tövhid ilə Allaha itaat etməyə əmr edir. Dinimiz bizə tövhid ilə Allaha şərik qoşmaqdan çəkindirir. Allah subhanətələ heç bir kəsi, nə insanı, nə bir mələyi, nə bir peyğəmbəri, nə bir ağacı, nə bir daşı şərik qoşmamağa, yəni ibadətdə ortaq etməməyə dəvət edir. Peyğəmbərimizin sallallahu aleyhi ve sellemin sahabələri öz vaxtlarında dəvətə gedəndə insanlara deyərdilər ki, biz gəlmişik sizi zülmətdən nurə çıxardaq. zulmetten nura çıkarlar. Onun için ki Allah subhanahu bu dini insanları zulmetten nura çıkartmak için göndermiştir. Ve dinimizin gözelliğinden biri ondadır ki dinimiz bize ümumi kaydalar koymuştur. Allah subhanahu buyurur ki وَتَعَابَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَابَنُوا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ Allah subhanahu bize iman ehline hitap ederek buyurur ki yaxşı işlərdə əlbir olun və pis işlərdə əlbir olmayın. Dinimizin bu əmri çox gözəl, çox dərin mənalı və qiyamətə qədər qalan bir qaydadır. Ona da Peyğəmbərimizin s.ə.v-in sahabələri bütün dünyaya İslamı təbliğ edə bildilər. Niyə görə? Çünki onlar yaxşılığı əmr edər və pislikdən çəkindərdilər. Onlar yaxşı işlərdə əlbir olardılar, pis işlərdə isə əlbir olmazdılar. Biri yaxşı iş görəndə digərləri onu daha da həvəsləndirər, ürəkləndirərdər həmin yaxşı işə. Biri pis iş görəndə, pis iş sahibi olanda onlar ondan çəkindirərdilər. Və dinimizin bu kimi gözəl, <coughs> dəyərli nəsihətləri, tövsiyələri mükemmeldir. İnsan okudukça Kur'an-ı Kerim'i ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerini bu kimi e, nümunələri görməkdədir. Və bir hədisi sizə xatırladıram, bu hədisi çox icdir Peyğəmbər səsən buyurur ki, müminlər bir-birlərlə münasibətdə bir cəsəd kimidirlər, yəni bir bədən kimidirlər. Əgər o bədənin bir hissəsi ağrıyarsa, bədənin qalan hissələri də, yəni digər bütün əzaları da həmin ağrıya təsir, ağrıdan təsirlənənlər. Hədisi Buxar və Müslim rəvayət ediblər. Bu hədisin mənası nə deməkdir? Əgər sən bir müsəlmansansa və sənin qonşuluğunda başqa bir müsəlman az qalırsa və sən ondan təsirlənmirsənsə, demək ki, sənin imanında böyük bir nöqsan var, böyük bir boşluq var. Niyə görə? Çünki Peyğəmbərimiz olsan buyurur ki, müəminlər bir cəsəd kimidirlər. Yəni, əgər bədənin başı ağrıyırsa, insan bütün bədəni halsızlaşır. Ola bilməz ki, baş ağrısın və bədənin digər əzalarına təsirləməsin. Və ya bədənin hər hansı bir hissəsi ağrısın, hətta bir tikan batsa belə, o bütün bədəni təsir edir. Möminlər də, mömin toplum, müsəlman toplum, müsəlman cəmiyyət bu cür olmalıdır ki, onlar bir-birlərini yaxşı işlərdə kömək etməli və pis işlərdən bir-birlərini çəkindirməlidirlər. Və Peyğəmbərimizin s.ə.v-in bütün dəvəti də bunun üzərində idi. Ona görə Peyğəmbərimizin s.ə.v-in dəvəti bu günə qədər pak, müqəddəs olaraq qalmaqdadır. Lakin, bugünkü gündə biz müsəlmanların İslam, İslam toplumu, İslam cəmiyyəti olaraq dinimizdən uzaq düşməyimiz, dinimizə və dinimizin dəyərlərinə çox böyük önəm verməməyimiz bizim üçün böyük bir boşluq yaratmışdır. Özümüzlə Allah arasında olan vasitədə və ya o rabitədə. Həmin boşluq nədən ibarətdir? Baxın, Peyğəmbər sözünün həyatına və sahabələrin həyatına və öz həyatımıza. Müqayisə etsək, böyük bir fərq görmüş olarıq. Ona görə bu xeyrə, bu bərəkətə, Allahın göndərdiyi bu bərəkətə nail olmaq üçün və şeytanın bizim səhvlərimizə, bizim cərgələrimizə müdaxilə etməsinə imkan verməmək üçün mütləq hər birimiz Peyğəmbər s.ə.v-in və sahabəsinin həyatından ibrət almalıyıq. Sahabələr arasında bir söhbət düşəndə, bir ixtilaf düşəndə dərhal bir-birlərini itham etməzdilər. Araşdırardılar, axtarardılar, əgər bir çətinliyə düşübsə kömək edərdilər onu həmin sınıfdan çıxartmağa çalışardılar. Biz də belə olmalıyıq. Niyə görə? Çünki Allah s.ə.q. bizi müsəlman, bizi müəmmin adlandırıb. Və dinimizin gözəlliyi də, kamilliyi də elə bundadır. Çünki Peyğəmbərimiz əsasından vəsb etdiyi kimi müəmminlər bir bədən kimidirlər və biz də çalışmalıyıq ki, həmin o bir bədən kimi olaq. Aqulu qovli həzə və əstəğfirullah li və ləkum və lisəyi muslimin min kulli zəm fəstəğfiruhu innəhu huvəl-ğafurur-rəhim. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين الله سبحانه وتعالى ta'ala bize سبحانه وتعالى bayramlar nasip etsin. Amin. Allah bu bayramımızı mübarek etsin. Amin. Ve ben de her birinizin bayramını tebrik ederim. Allah subhanahu bizi muvaffak etsin. Selamun aleyküm ve İnsan Süleyman. Hareket.